ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci muna ƙara jaddada godiyar buga Allah mai girma da dokaka wanda cikin ikonsa da rahamarsa da falalarsa ya ƙaddara mana haduwa a wannan masallaci mai albarka a wannan yammaci na litinin daren talata wanda yau muna goma sha takwas ga watan shawwal shekara ta hudu, bayan jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wannan kuma ya zo daidai da takwas ga watan biyar shekara ta da ashirin da uku miladiya kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin wannan muna gabatar da darasi a littafin muwadda littafin imamu mali ibn anasin rahimahullahu ta'ala littafi ne wanda ya tattaro hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da zantukan magabata sahabbai tabi'ai da atba'u tabi'ina musamman hadisan da suke magana akan hukunce-hukunce na fikihu don ba manta ba lokacin da ramadan ya karatu mun dakatar da wannan karatu saboda watan ramadana din to allah cikin ikonsa ga shi watan ramadana ya shigo har ya kare har ga shi yau mun ci kwanaki a cikin watan shawwal kuma allah cikin ikonsa ya kaddara mana dawowa don ci gaba da wannan karatu kamar yadda aka saba ya zama wajibi mu fara gode ma allah mai girma da dokaka da ya mana wannan ni'ima ya nuna mana ramadan da kuma bayansa lafiya ya ba mu ikon yin ibadu a ciki muna godiya ga allah mai girma da dokaka akan wannan ni'ima domin da dama sun nemi irin wannan damar amma Allah bai ba su ba ajalinsu ya cin musu abu na biyu ya zama wajibi mai ta addu'a muna roƙon Allah ta'ala ya karɓi ayyukan da muka yi na ibada a wata ramadan da ma bayansa ne magabata na ƙwarai suna damuwa ƙwarai da gaske in sun yi ibada ko Allah ya karɓa ko bai karɓa ba da haka suna biye ma ibadun da suka yi da addu'o'i na Allah ta'ala ya karɓi wannan ibada ba wai magabata ba ta annabawan Allah idan Allah ya sa su wani aiki na ibada ko ya ba su wani aiki to suna yin aikin suna roƙon Allah ta'ala ya karɓa annabi ibrahim da ɗansa annabi ismail mun ga yadda Allah ta'ala ya sa su gina ɗakin kaba amma suna yi suna rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim suna cewa ya ubangiji ka karɓi wannan aiki namu lalle kai mai ji ne kuma masani da haka muna roƙon allah ta'ala ya karɓi ayyukanmu na ibada da muka yi tun daga azumi karatun alkur'anin mutsayuwar yi dare zikirorin da muka yi sadaka da taimako da dukkan waɗansu ayyuka wanda muka gabatar a watan na ramadana da ma bayansa muna roƙon allah ta'ala ya karɓa daga gare mu inda muka yi kuskure ko kasawa ko ajizanci irin na ɗan adam muna roƙon Allah ta'ala ya mana afuwa ya kau da kai ya yafe mana muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana waɗansu watannin na ramadana masu yawa a nan gaba da rai da lafiya kuma ya ba mu ikon yi masa ibada a cikin watannin to idan ba manta ba mun aje karatu a ƙarshen hadisi na 44 da haka a yau za mu tashi a sabon babi kuma akan hadisi na 45 a cikin wannan littafi mai albarka littafin muwadda malam ya ce babu ma la ya jibbu min huludu wannan babin zai karantar da mu abinda ya wajabta alwallah abinda in an yi shi ba wajibi ba ne ba a yi alwallah kun fahimta ma'ana abubuwan da ba sa warware alwallah domin akwai abubuwan da idan an yi su wajibi ne sai an sace alwallah domin sun kare alwallah ne to shi kuma wannan babin sai imam malik ya ce babi ne wanda zai magana akan abubuwan da ba sa wajabta alwallah abubuwan da idan mutum ya yi su to ba wajibi ba ne bai yi alwallah mana idan mutum yana da alwalla to sai waɗannan abubuwan to ba waji ba ne ba sai ya sace alwalla idan ma bai da alwalla ya waɗannan abubuwan ba waji ba ne ba ya alwalla sai dai in zai yi wata ibada daga cikin ibadun da ake yin alwalla idan za a yi su da haka a wani yare kamar ka ce a wannan babin imam malik zai ambata mana abubuwan da ba sa karya alwalla kala ubaidullahi Haddasa, yahaya an malikin an muhammad ibn umara an muhammad ibn ibrahim an ummi waladin li ibrahim ibn abdurrahman ibn aufin annaha sa'alat umma salamata zawjan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni imra'atun a tsilu zaili wa amshi fil makalil kabir kalat umu salama kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yudashiruhu ma ba'adahu imam malik ya ruwaici wannan hadisin daga muhammad Ibin umara shi kuma muhammad ibn umara ya karbo daga muhammad ibn ibrahim shi kuwa muhammad ibn ibrahim ya ruwaito daga ummi waladin li ibrahim ummi walad ta ibrahim an ce ha hamidatu tabi'iyya tabi'a ce sagira makbula ita ummi walad li ibrahim din da aka ce an karo daga wurinta Shi ne ibrahim ibn abdurrahman ibn aufi annaha sa'alat umma salama ita wannan ummu walata ibrahim ibn abdurrahman ibn aufin wata rana ta tambayi umma salama wace ce umma salama sai ya ce zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ummu salama ɗin alkunya ce alkunya ce ake mata ake jingina ta ga ɗanɗanta wanda ake ce masalama sai ake ce mata ummu salama amma sunanta na yanka shine hindu bintu abi umayya ibn al-mughira ibn abdullahi ibn umar ibn makhzum al-qurashiyya al-makhzumiyya wannan shine cikakken sunanta ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mijinta Abu Salama ya rasu Allah ya masa rasuwa to sai ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce waɗansu malamai sun ce bayan shekara hudu da rasuwar mijinta na farko waɗansu kuma suna cewa bayan shekara uku da rasuwar mijinta na farko to umu salama an tambaye ta faƙalat aka ce mata inni imra'atu ita wannan umu wadda take tambayar ummu salama ta ce ma umu salama inni imra'atu ni mace ce utilu zaili ina tsawaita ƙarshen tufafi na can ƙasan tufafi shi ne zaili na tufafi can ƙasan ita ce tana tsawaita tufafinta daga ƙasa ta yadda tana tafiya yana jan ƙasa tana tafiya yana jan ƙasa wanda kuma kamar yadda muka sani wannan shi ne yadda ya kamata tufafin ya mace musulma ya kasance ya zamanto ya rufe gaba ɗaya kafafuwanta har ma wani ɓangare na shi yana sharar ƙasa to sai take ce ba ummu salama gani yadda nake shiga ta mace ce ni ina son ko kuma ina tsawaita ƙarshen tufafina wa amshi fil makanil kabiri sannan wani lokaci nakan yi tafiya a wurin da ke da najasa shine makan makanil kabiri inda ke da najasa to sai ta bi ta ciki to sai ke take tambayar ummu salama ina matsayin wannan tufafi nata da yake jan ƙasa yanzu har ta biyo inda ke da najasa ya ja ƙasa a cikin najasa ne kalat sai ummu salama ta ce mata kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yudashiruhu ma ba'adahu yana tsarkake shi abinda aka ja na ƙasa bayan wancan mai kazanta din mai manzon Allah yake nufi idan ta zo nan ta shiga cikin najasa to in ta fita daga cikin najasa din ta je inda ba najasa to inda tufafin ya ja ƙasa a wurin da ba najasa din to ya tsarkake wannan najasar da ta jawo mun fahimta ibn abdulbarri wa gairihi da waninsa suna cewa ƙala maliku imamu malik yana cewa ma'anar wannan hadisin shine kazantar da take busasshiya mun fahimta kazantar da ta riga ta bushe to sai ta shiga ciki sai ta ja to idan ta fito inda ba na dasa ta ja to inda ta ja ɗin na biyu ya tsarkake wurin can inda ta ja na farko imam malik ya ce wannan ana nufin busasshiyar najasa amma najasar da take ɗanya kamar fitsari ya kwanta ta zo ta ja to wannan shi sai an sa ruwa an wanki mun fahimta sai an sa ruwa an wanki wannan shi ne abinda ibn alfar ya roye cewa imam malik yana cewa don haka wannan hadisin kunga yana nuna mana cewa tufafin mace musulma ana sun yi rufe gaba ɗayan jikinta har ma ya zamanto yana tafi tana tafiya yana jan ƙasa saboda wannan hadisin na umu sannan kuma hadisin yana nuna mana idan ta yi irin wannan tufafin to koda ta shiga wurin da ke da najasa inda najasar nan busasshiya ce to da ta fita daga cikin wannan najasar ta yi tafiya inda ba najasa din to kasar da ba najasa din wadda ta gogi tufafin to tana tsarkake waccan najasar da ta tabo Allahumma sai dai idan wannan najasar najasa ce ma'iya najasa ce ta ruwa ko danya wadda bata bushe ba domin kaga ita wannan in ta shafo ai za ma ta makale a jikin tufafi to yanzu idan irin wannan ne sai ta je ta wanke da ruwa wannan kuma ijma'in malamai ne haka malamai suka ce duk malamai sun ijma'i akan haka mun fahimta domin wannan hadisin yake nuna a wannan babu maluku cewa ya babu mala ya jibbu min hulwudu sai ya kawo wannan hadisin a ciki me yake nuna wa hadisin a babin mai alakar hadisin da babin da maluku ya kulla ce a ce mai eh, yau wato shi ne yanzu kai sai ka fito da magana ai ya ce babu mala ya jibu min hulodu idan mutum yana da alwallah sai na jisa ta taba tufafinsa to alwallarsa ta nan ba sai ya sake alwallar ba ba wajibi ne bai sake alwallah manajisa kowace iri ce ko da busasshiya din ce ko da ɗanyar ce sai dai mu ka ce zai wanke tufafin amma dai a ce wannan ya yi tasiri har alwallarsa ta warware sai ya sake alwallar to wannan ba haka ba ne ba mun fahimta najasa ta taba tufafin mutum baya warware masa ainihin alwallarsa musai su ba hadisi ba ne ba ba khabasi ba ne ba mun fahimci wannan to kaga mun samu abu na farko kenan qala wa haddathani an malikin annahu ra'a rabi'ata ibnu abi abdurrahman yaqlisu miraran wa huwa fil masjidi fala yansarifu wala yatawaddau hatta yusalliya wannan an karbo daga maliku annahu ra'a rabi'ata ibn abi abdurrahman ya ga wani malami daga cikin manyan malaman madina wanda ake ce ma rabi'a ibn abdurrahman imam malik ya ce ya gan shi ya kalisu miraran yana yin gamba alkalas shi muke ce magamba da hausa ko me gamba na eh yawa mai kama amai amma ba amai ba ne ba me bambancin su da amai bambancin gamba da amai duk abin da ya fito daga cikin jikin mutum na abinci ko wani ruwa mil alfan wanda ya cika bakin mutum mun fahimta audunahu ko kuma bai ma cika bakin mutum din ba to shi ake ce makalas amma da sharadi daya idan bai maimaitu ba sau ɗaya kawai ya cika baki shi kenan ka zubar ku shi ake ce makalas amma da ya maimaitu ya zama amai da ya maimaitu ka ƙare ka ƙare a shi ne abin ko kaga mutum yana amai ai yana tsuna ne ta yi sai yana zuwa to wannan kawai ya cika baki ne ko kuma mai ma cika baki ba abinci ne ko ruwa ne ko mami ne ne kawai sai ka zubar daga nan ba ƙare ba to wannan shi ake ce makalas to imam malik ya ce ya ga rabi'a ibn abi abdurrahman ya kalisu yana yin gamba miraran da yawa sau da yawa ba wai rana ɗaya ba ya gan shi yau wata rana ma ya ƙara ganin shi wata rana ma ya ƙara ganin shi ya gan shi ya sha ganinsa yana yin kalas wa huwa fil masjid yana zaune cikin masallaci al masjid anan al masjid nabawi masallacin manzon Allah sai ya ce to idan ya gamban nan falayen sarifu bai fita daga masallaci wala ya tawabba kuma baya sake alwalla hatta yi salliya har sai ya yi sallah har sai ya yi sallah to yadda dai aka ce mashi hmm? gamba iska ne to ya kace mata ehe kamar gyatsa shi ko amma ba gyatsa ba ce ba ehe to balan muke nufi ita balan mun fahimta to sai wannan ya nuna cewa ne ita wannan balai ba ta warware alwallah don mutum yana da alwallah sai ya yi ta to alwallarsa tana nan ba sai ya sace ba ba ta wajabta alwallah ƙala ya haya wasu ila malikun an rajulin kalasa aman hal alaihi wudu'un faƙala laisa alaihi wudu'un waliyata madmad min zalika waliyar silfahu yahya ya ce an tambayi imamu malik an rajulin kalasa mutum ne ya yi bala aman ta abinci hal alaihi wudu'un zai sake alwalla faƙali sai imam malik ya ce laisa alaihi wudu'un babu alwalla a kansa wal ya ce amma ya kuskura bakinsa wal yan silfa sannan sai ya wanke bakinsa wannan malamai suka ce istihbaban mustahabbi ne yin haka da haka wanda ya bara alwallarsa tana nan ba sai ya sake ba don ba la ba ta warware alwallar kaganan da ni imam malik ne hujja sai hujja da aikin rabi'a ibn abi abdurrahman wanda shi kuma babban malami ne a cikin tabi'ai a madina wa haddasani an malikin annafiyin anna abdullahi ibn umar hannada ibnan لسعيد ابن زيد وهمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضا مالك yace ya karbo daga nafi'u nafi'u maula ibn umar kenan anna abdullahi ibn umar cewa shi abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda hannada ibn al-lisa'id ibn zaid ya shirya wani dan sa'id ibn zaid a lokacin dan ya rasu an masa wanka to shi abdullahi dan umar shi yasa mai yaron da kafani ya fiffesa ya sassanya mai turare wurin da ake sa turare shine ne hannada ya shirya shi bayan ya rasu ya sa mai turare ya masa kaza ya masa kaza aka dauke shi zuwa magabarta waɗansu malamai sun ce wannan yaro sunansa abdurrahman ɗan gidan sa'id ibn zaid ne sa'id ibn zaidin kuma adin mun san shigo waye sa'id ibn zaid a sahabbai sa'id ibn zaid a sahabbai hmm? na? wadda zai ji yau haka za ka ce adul ashiratul mubashiri na biljanna sai da ibin zai yana cikinsu goma na yan aljanna yana cikinsu to ɗanɗansa ne a lokacin ya rasu abladan umar shi ya shirya shi wahamalahu sannan kuma ya ɗaukai zuwa makabarta bayan an je an dawo daga makabarta summa da kalal masjida sai abdullahi dan umar ya shigo masallaci fasalla ya yi salla walam ya tawadda bai sake alwalla ba bai sake alwalla ba mun fahimta to wannan yake nunawa mi wannan yake nunawa ya taba gawa da alwala alwala shi tana nan haka ne da ya ce wahamalahu ya dauki gawar ba wancan ake magana ba daukar ake magana kuma imam malik kamar yana inkarin wani hadisi ne wanda aka ruwaito wanda hadisin ke cewa man gasala falyaktasil wanda ya maga wanka to shi ma ya ce wanka wa man hamalahu falyatawadda wanda kawai ya dauki gawa to shi kuma ya je alwala a kun ga akwai wannan hadisi to zurqani a sharhin muwadda ya ce kamar imam malik yana inkarin wancan hadisin ne shi sa ya kawo wannan aikin na abdullahi dan umar cewa abdullahi dan umar ya dauki gawa amma bai sake alwalla ba mun fahimta to amma wannan hadisin ya inganta muhammad dina albani rahimullahu ta'ala a kamun janayis ya kawo shi cewa wanda ya dauki wanda ya magawa wanka to an so ya ce wanka irin na ibada wanda kaushi ɗauka ya yi to idan yana da alwalla mustahabbi ne ya sake alwalla mun fahimta to shi maluk sai ka wannan aikin na abdullahi ɗan umar cewa wanda da abdullahi dan umar na allah ƙara masa yarda ya ɗauki gawa amma bai sake alwalla ba to abinda da yake nunawa ɗaukar gawa bai karya bai warware alwalla bai warware alwallah ko su wanda suka ce a sake alwallah sun ce istihbaban a mustahabbi ne a sake qala yahya wasu ila maliku hal fil qai'i wudu'un qala la walakin liyatamadmad min dalika waliyar fahu wa alayhi wudu'un yahya yace an tambayi maliku hal fil qai'i wudu'un akwai sake alwalla a amai mana idan mutum ya yi amai alwallashi ta kare sai ya sake kalala sai imamu malik ya ce a'a alwallashi ba ta kare ba tana nan walakin sai dai liyata mazmaz zalika ya kuskura baki saboda aman da ya yi waliyar silfahu sannan ya wanke bakinsa ya wanke bakin shi daga waje walaisa alaihi wudu'un maluku ya ce babu alwalla a kansa wannan sai da cewa amai ma baya warware alwalla idan mutum yana da alwalla sai amai ya zo mashi to alwallar shi tana nan bata warware ba sai dai ya kuskura baki ya wanke bakinsa in zai wata sallar yana iya sake yin sallah da wannan alwallar ba tare da ya sake alwallar ba babu tarkil wudu'i mimma masat kunnar, wannan babi zai karantar da mu tarkil wudu barin alwalla mimma masat kunnar idan mutum ya ci abinda wuta ta taba abinda wuta ta dafa to don mutum ya ci wannan ba sai ya sake alwala ba mun fahimta idan mutum ya ci abincin da wuta ne ta dafa shi yana da alwala to sai ya ci abinci ya ci abin da wuta ce ta dafa wannan abin kamar abinci ko ya sai nama gana ma ma'ai wuta ce ta dafa shi to maluku ya ce ba sai ya sake alwala ba ne tarkin wudu barin alwalla mimma masarfin nar don an ci abin da wuta ta dafa kala haddasani yaya an malikin an zaid ibn aslam an afari ibn yasarin an abdullahi ibn abbasin an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala katifa shatin sun sallaa walam ya tawabba maliku ya karbi wannan hadisin daga zaid ibn aslam al'adawi maula umar zaid ibn aslam ɗantaccen bawan sayin na umar ne an aba ibn yasari ya karbo daga adawu Ibin yasar an abdullahi Ibin abbasin shi kuma ya karbo daga malaminsa abdullahi Ɗan abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama akala katafa shati wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci naman katafa shati kafar gaba ta akuya ita muke cewa karfata aiko to kafar gaba ita shine abincin da naman da manzan Allah ya fi so a cikin nama to sai manzan Allah ya ci wannan nama mun gane da ya ci wannan naman sun masalla da lokacin sallah ya tashi ya salla walam ya tawadda bai sake alwalla ba bai sake ba kaga wannan sai nami ashe kenan idan mutum yana da alwalla sai ya ci nama ko ya ci abinci wani abu dai wanda wuta ce ta dafa shi to wannan yana nuna cewa shi tana nan ba su ya sace ba ba su ya sace ba mun gane shi ya sanya alzurkari ya ce fahada nassu fi an lawudu'a mimma masatin na ya ce wannan nassi ne cewa babu alwalla don mutum ya ci abincin da wuta ta taba ko wuta ta dafa mun fahimta ƙala wa haddasa ni an malikin an yahya ibi sa'idin an bushairi ibi yasarin maula bani harisa an suwaid ibn nu'man annahu akhbarahu annahu kharaja ma'a rasulillahi sallallahu alaihi sallam ama khaybara hatta idza kanu bis sahabai wa hiya min adna khaybara nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa sallal asra summa da'a bil azwadi falam yu'ta illa bisawiq fa amara bihi fa surriya fa akala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa akalla summa qama ila al-maghrib famamad wa mamadna summa salla wa lam yatawadda maliku ya karɓi wannan hadisin daga yahya ibn sa'id al-ansari shi kuma ya karbo daga bushair ibn yasarin shi kuma bushairu ibn yasarin wanda yake maula bani harisa ne ya karbo daga suwaid ibn nu'man annahu akhbarahu ya ba bashi labari annahu kharaja ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wata rana sun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ama khaybara shekarar da aka ci garin khaybara da yaki hatta idza kanu bisahaba'i suna tafiya suna tafiya har sai da suka kai wani wuri da ake ce ma as-sahaba wa hiya min adna khaybara ita sahaba wuri ne wanda yake yana can kasan khaybara nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da suka kawo wannan wuri sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sabko daga abin hawansa fasallar asara sai ya sallar la'asar sun da abin azwaj to bayan da ya salla la'asar sai manzan Allah ya ce a zo da guziri azwaj jam'i ne na zadun wa huwa ma yi ukalu safari shi ne abincin da ake ci idan ana tafiya ba shi ake ce ma guziri ba sai wanda Allah ce to kowa ya zo da sa a ci abinci sai kowa yana kawa ya ce falam yi uta illa bisa wik ba a zo da komai ba sai da wani garin alkama sawik shi ne da ƙiƙushayi garin alkama mun fahimta gari ne ake daka alkama ta koma gari amma ana dan soya shi sai ana sa mai wuta a gasa shi kaga wuta ta taba shi ba fa mara bihi manzon Allah ya ce a kawo shi fasurriya da aka kawo shi sai aka jika da ruwa shine fasurriya sai aka jika da ruwa kamar dai da kasa cin gari aka ga ruwa ake zuba mashi fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ci wannan abinci wa kalla shi ma ya ce duk muka ci sun makama ilal magrib sai manzan Allah ya miƙe zai yi sallan magrib kun can baya sallan bi aka yi la'asar ce aka yi sai aka kawo abinci to yanzu kuma lokacin magrib sai ya zo sai manzan Allah ya miƙe zai yi sallar nan ta magrib famar mada sai kuskura baki wamazmazna ya ce mu ma sai muka kuskura baki sun masalla sai yi salla walam ya tawadda bai sake alwalla ba kaga ganin ma mu Allah ya ci me ya ci abin da wuta ta dafa amma bai sake alwalla ba haddasa ni an malikin an muhammad ibn al-munkadiri wa an safwana ibn sulaimin annahuma akhbarahu an muhammad Ibin ibrahim ibn al at-taimi an rabi'ata Ibin abdullahi ibn al-hudayr annahu ta'ashsha ma'a umar ibn al-khattabi thumma wa lam yatawadda wannan hadisin ko wannan asarin an karɓo shi daga rabi'a ibn abdullahi ibn al-hudayr rabi'a ibn abdullahi ibn al-hudayr shi ne yake ba mu labarin cewa ta'asha ma'a umar ibn al-khattabi ya ci abincin dare wata rana tare da sayyidina umar ɗan khattabi sun masalla da suka gama cin abinci sai umar ya tashi ya salla walam ya tawadda amma bai sake alwalla ba bai sake alwalla ba kaganan ma umar ya ci abincin da wuta ta dafa amma bai sake alwalla ba قال وحدثني عن مالك an ضمرة ابن Sa'id المازني an aban ibn usmana anna usmana ibn affana akala khubzan wa lahman summa madmada wa ghasala yadayhi wa masaha bihima wajhahu Summa salla wa lam yatawadda maliku ya karbo daga zamra ibn sa'id al-mazini shi kuma ya karbo daga aban ibn usman anna usmana aban ibn usman ya ce usman ibn affan amirul mu'mini na sarkin muminai khalifa na hudu kenan ko akala khubzan wa lahaman wata rana ya ci waina khubzan ko ka ce waina ko ka ce gurasa ko ka ce alkubus duk zai daukar wannan abinci ne wanda ake yi da ainihin alkama ake gasa ta to ya ci wannan abincin walahaman da ainihin nama sun mazmaza fa sai kuskura bakinsa waga sala yadaihi ya wanke hannunsa guda biyu wa masaha bihi ma wajhahu sai ya shafi fuskarsa haka da hannuwan bayan ya goki Sun masalla sai ya yi sallah walam ya tawadda bai sake alwallah ba bai sake alwallah ba sai sayyida usman kenan shi ma ya ci abincin da wuta ta dafa amma bai sake alwallah ba kala wa haddathani an malikin hu, an na aliya ibn abi talib wa Abdullahi ibn abbasin kana la ya tawadda'ani mimma masatin na maluku ya ce labari ya zo masa anna aliyu ibn abi ɗalibin cewa na aliyu dan abu ɗalib abul hassan baban hassan khalifa na hudu na manzan allah sallallahu alaihi wasallam wa abdullahi ibn abbasin da kuma na abdullahi dan abbas kana la ya ani su biyun sun kasance ba sa yin alwalla mimma masatin naru don sun ci abin da wuta ta dafa ba sa sace alwalla kaga yanzu aikin aliyu da kuma abdullahi dan abbas qala wa haddathani an malikin an yahya ibn sa'idin annahu sa'ala abdullahi ibn amir ibn rabi'a an rajuli yatawadda'u lis-salati thumma yusibu da'aman qad massathu an-nar ayatawadda'u قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ مالك يا كربو دغ يحيى ابن سعيد yahya bin sa'id annahu sa'ala abdullahi ibn amir ibn rabi'a ya tambayi abdullahi ibn amir ibn ayyam ibn rabi'a ya tambaye shi anir rajul yatawadda'u lis-salat tambayar shine mutum ne alwala dan yin sallah thumma yusibu da'aman sai a kawo masa abinci ya ci kan masatkun nar abincin nan kuma wanda wuta ta dafa tambayar shi ne a ya tawaddau zai sake alwalla ƙala sai yake cewa ra'aitu abi ya fa'alu zalika sai ce ya eh tuni ma dai na ga babana waye babansa shi ne amir ibn rabi'a ibn ka'ab ibn malik sai ce ya ga mahaifinsa ya fa'alu zalika yakan yi haka wala ya tawabbawa amma ba ya sake alwalla mun fahimta kaga maliku yana ta kawo mana asar wanda suke nuna cewa idan mutum ya ci abinci wanda wuta ta dafa yana da alwalla alwalas tunanin bata kare ba ni ya haya an malikin ana bi nu'aimin wahab ibn khaisan annahu sami'a jabiran ibn abdullahi al-ansari yaqulu ra'aytu aba bakr siddiq a lahaman thumma salla wa lam yatawadda maliku yace ya karɓo daga abu nu'aymin abu nu'aymin shine wahab ibn kaysan wahabu ibn Kaisar al-qurashi wanda yake ba quraishi ne cewa ne yake cewa annahu sami a jabira ibn abdullahi ya ji jabiru dan abdullahi jabiru dan abdullahi al-ansari mutumin madina as-sulami yana daga cikin manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sahabi ne kuma dan sahabi babansa ma sahabi ne shi abdullahi din shi wannan sahabi ga za tis'a ashara gazwacin ma'al mustafa ya yi yaƙi ɗaiɗe a bayan manzan allah sau goma sha tara amma dai ba je yaƙin badar da shi ba kuma ba yaƙin uhud da shi ba shi Jami. to shi yake cewa ra'aitu a ba bakar na ga sayi na abubakar a kala lahaman ya ci nama sun masalla sai ya tashi ya yi salla walam ya tawabba bai sake alwalla ba sai na abubakar ganin ma an samu daga sai na abubakar kenan cewa ya ci abincin da wuta ta dafa amma kuma bai sake alwalla ba kaga kenan duka kula fa'ul arba'a dinnan an samo daga umar an samo daga usman an samo daga aliyu an samo daga sayyidina abubakar sannan a cikin tabi'ai an samo daga amir ibn rabi'a ko a sahabbai an sa a amir ibn rabi'a shi ma sahabi ne an samo daga abdullahi dan abbas duka sun ci abincin da wuta ta dafa amma ba sace alwalla ba ba sace alwalla ba mun gane akwai wata ƙa'ida ta imam malik yana cewa idza jaa da nabi sallallahu alaihi wasallama hadithani muktalifani wa amila abubakar wa umar bi ahdihima dalla ala annal haqqa ma amila bihi shi yana cewa idan hadisai biyu suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suna cin karo to a cikin ƙa'idojin Imam Malik sai a duba a ga da Abubakar da Umar wanne suka yi aiki da shi to in yi aka ce da wannan suka yi aiki to shi yana daukar wannan mun fahimta su da haka wannan aiki nasu duka yana nuna cewa idan mutum ya ci abincin da wuta ta dafa to ba sai ya sake alwallah ba mun fahimta amma akwai hadisin da yake cewa duk wanda ya ci abincin da wuta ta dafa to ya sake alwallah abinda malamai suke cewa wannan hadisin mansuk ne an soke shi to duk waɗannan aikin da waɗannan manyan sahabbai abinda yake yana cewa wancan hadisin an soke aiki da shi farkon al'amari ne idan mutum ya ci abincin da wuta ta dafa to sai ya sake alwallah amma daga baya an soke wannan hukuncin mun fahimta sai ya bar wanda ya ci naman raƙumi to shi wannan sai ya sake alwallah saboda an tambayi manzon Allah mutum ya ci nama akuya zai sake alwala ce in ya ga dama ya sake in ya ga dama kada ya sake to ya ci nama raƙumi ya ce sake alwala da haka duk wanda ya ci naman raƙumi yana sane ya san naman raƙumi ne wanda ya ci kuma yana da alwala alwala shi ta kare sai ya sake wata in zai sallah amma idan ya ci naman rago ko naman sanuwa wannan shi baya warware alwala قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابي نعيم وهب ابن كيسان اشي ne muka gama yanzu ko قال وحدثني عن مالك عن محمد ابن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لدعاب فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ wasalla sun ma'uciya bi fadli dalika ta'ami fa kala minhu sun masalla walam ya tawadda maliku ya ce ya karɓi wannan hadisin daga muhammad ibn munkadiri annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama du'iya liɗa amin ya ce wata rana an gayyaci manzan allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga cin abinci da atu imra'atun min al-ansar an ce wata mata ce daga cikin mutanen madina ta yi abinci sai ta gayyato manzan allah gidanta don ya ci wannan abincin to da manzan allah ya zo faƙur riba ilaihi khubzun wa lahmun sai aka kawo masa khubz waina ko kace gurasa sai aka kawo mai haɗe da nama aka kawo manzan Allah Fa kala minhu sai manzan Allah ya ci wannan abinci bayan ya ƙari cin abincin sun matawadda sai ya yi alwalla da ya yi alwalla wa salla sai ya yi salla malamai sun ce sallar da ya anan salla a zahar ce lokacin an kawo abinci sun sun gama ci sai ya yi alwalla sai aka tashi aka yi sallah a zahar to bayan an yi sallah a zahar sai aka zauna kuma ana ana labari sun ma'utiya bi fadli zalikar da'am zuwa can an jima abincin nan wanda suka ci suka rage sai aka sake mai duwa manzan Allah shi kala minhu sai ya ƙara cin wannan abincin sun masalla sai ya miƙe ya sallah nan aka ce sallar la'asar walam ya tawadda amma bai sake alwallah ba ka gami wannan ya nuna manzo Allah ya ci abincin da wuta ta dafa amma bai sake alwallah ba wa ni an malikin an musa ibn uquba an abdurrahman ibn yazid al-ansari anna anas ibn malikin kadima min al-iraqi Abuɗalha dakhala alayhi abu dalha wa ubay ibn kab fa qarraba lahumu da'aman qad massathu an-nar fa akalu minhu fa qama anas fa qala abu dalha wa ubayyu ibn kabil ma hadha ya anas a iraqiyatun wa qala anas laitani lam af'al wa qama abu dalha wa ubayyu ibn kabil fa sallaya wa lam yatawadda imam malik ya karbo wannan hadisin daga musa ibn uquba shi kuma musa ibn uquba ya karbo daga abdurrahman ibn yazid al-ansari yake ba mu labarin cewa anna anas ibn malikin wata rana anas dan malik kadima min al-iraqi ya zo daga kasar iraki ya zo daga kasar iraki kun san sahabbai bayar suwar manzan Allah sun bar garuruwansu da yawa waɗansu sun bar madina sun tafi yawon da'awa yawon yada addinin musulunci waɗansu sun tafi iraki waɗansu yi wurin sham waɗansu basara waɗansu misira haka suka dinga yaduwa cikin duniya suna yin da'awa suna yin tablik suna isar da addini inda bai isa ba kuma fahimta tushe sa za ka samu da yawa daga cin sahabai waɗansu bar madina kun ga ko na aliyu na aliyu Allah ya kara masa yarda lokacin da ya zama shugaba ba a maka ya zauna ba ba kuma a madina ba ya dauke ma hedikwata asima ta musulunci ta daular musulunci daga maka cokan ya maida ta ina kufa a can ya zauna mun fahimta sai na ma'awiya da ya zama shugaba ba maka ya zauna ba a kufa ba shi kuma a sham ya zauna sannan sarakunan da suka biyo baya daular banu umayya wadanda sun zauna a bagadad wadanda sun zauna a ina abdullahi wannan eh, ga yadda suna eh, wannan umar ibn abdulaziz yana cikin sarakunan banu umayya a bagadad ya zauna inda shi ba sahabi ba ne ba so kaga wannan ya nuna cewa dai sahabbai sun yaɗu a bayan ƙasa to shi anas ɗan malik iraki ya nufa to wata rana daga iraki sai ya zo majina to da ya zo majina fada kala alaihi abu dalha wa ubayy ibn ka'ab sai abu dalha da ubayy dan ka'ab suka shiga wurinsa shi abu dalha ya suke da wannan ne ya suke da anas dan malik abu dalha al'ansari shi ne zai ibn sal na yawwa mijin mahaifiyarsa mijin mahaifiyar anas ne un musulmi ko to sai da shi abu ɗalhadin da ubayi ibn ka'ab sai suka je wurinsa wurin shi anas ɗan malik shi ne fada kala alaihi abu ɗalha wa ubayi ibn ka'ab faƙar raba huma da aman ƙad masattun sai ya kawo musu abinci abincin nan wuta ta dafa shi ba aka luminhu sai suka ci abincin nan su duka da shi anas ɗin da su su abu ɗalha da su ubayi ɗan ka'ab da to da suka ci bayan sun gama ci ba anasun sai anas ɗan malik ya miƙe fata wadda sai ya je sake alwalla faƙala abu ɗalhata wa ubayi ibn ka'ab sai abu ɗalha da ubayu ɗan ka'ab suka ce ma haza ya anas Mene ne wannan alwallon mace ce kuma kai ya kai anas a iraqiyatun wannan yake a can iraqi ka koyo shi mu dai a nan madina garin manzan Allah ba a haka to ka je iraqi ka koyo abin ga ga madina suka ce wannan aikin a iraqi ka koyo shi mun fahimta faƙala anasun sai anas ya ce laitani lam'afal ya yace kai cuna dama ban yi hakan ba dama ban yi alwallon nan ba dama ban yi alwallon nan ba wa kama abu dalhata wa ubayy ibn ka fa sallaya walam ya tawadda sai abu dalha da ubayi dan ka abin nan sai suka miƙe su sai suka sallah ba sake alwallawa ba su sake alwallah ba to kaga su ma a wurinsu da abu dalha da ubayi dan kaba al-ansari a wurinsu idan mutum ya ci abincin da wuta ta dafa to wannan ba sai ya sake alwallah ba mun fahimta da haka duka waɗannan ayyuka da na magabata da imam malik ya ta kawowa abinda yake so nuna maka cewa idan mutum ya ci abincin da wuta ta dafa to ba sai ya sake alwala ba alwallar da. to idan ka wanda aka wanda wuta ta dafa an ce ba sai an sake alwala ba to wanda ya ci wanda ba wuta ta dafa ba shi ya fi cancanta a ce ba sai ya sake alwala ba mun gane amma an so ya kuskura bakinsa kamar yadda muka gani a baya ya ci abinci yana da alwalla kuma sallah ta gaba ta zo yana sanye wannan sallah da wannan alwallar to sai ya ɗebi ruwa sai ya kuskura bakinsa sai ya ci gaba da wannan sallar mustahabbi ne shi ma kuskura bakin idan bai kuskure bai zo ya sallah aka sallar shi ta yi mun gane wannan to Allah samu dace shi ne abinda imam malik yake nufi da wannan babu to a abubuwan da suke warware alwalla imam malik ya kawo kaga abubuwan da ya kawo ba su da yawa kuma ba su kadai ne wanda suke warware alwalla ba to yana da kyau mu fahimci cewa shi malami in yana rubutu to yana kawo hujja ne da hadisan da yake da su hadisan da baya da su ba zai iya kawo su ba to kai kuma in ka je can ka sami waɗansu hadisa a wajen wani malami sai ka hada da na wannan malamin da na wancan kun fahimci wannan shi ya sanya lokacin da aka nemi a takaita littafan hadisi kan littafin muwadda kadai imam malik ya ce a ya ce domin hadisan manzan allah suna da yawa sahabban manzan Allah suna da yawa kuma dukkanin sun ji hadisai wurin manzan Allah amma yanzu ba wuri guda suke ba wani ya tafi basara wani ya yi kufa wani ya yi kaza ya ce to duk sahabban nan da suka tafi waɗancan garuruwa da hadisai ni ba ni da hadisansu don haka a bar malamai su ba da gudunmuwarsu shi ma ga gudunmuwarsu ya bada Kun fahimta to wannan ne abin da shi imamu malik ibn alisun ya tattara a cikin wannan babi wanda ya mana magana akan abubuwan da ba sa warware alwallah Allah samu dace kuma babi ya kare idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu tashi babu jami'in wudu sha Allah ta'ala a kira sallah na daidai muna rukun Allah ta'ala ya ba mu ladai kuskuren mu kuma Allah ya mana afuwa ya fi mana baki ta akwai wani dan uwa wanda ya rubuto takarda a takardar bayan gaisuwa ta addinin musulunci fatan alkhairi sai yake cewa bayan haka dalilin da ya sa na rubuto wannan takarda shi ne don allah a daure a dinga tunatar da matasa maza da iyayensu baki daya game da rashin karatun addinin matasa maza a garin nan kasancewar hakan na iya haifar da su ma yaran da suke yi idan sun girma su daina kuma abin tsoratarwar yanzu da yaro ya kai ss1 sai ya daina islamiyya da ta hafiz baki daya allah ya saka da alkhairi amin to wannan matsala ce ba kuma nan garin kare ta shafa ba son galibi da inda za ka je matasa za ka ga cewa ba sa karatu kamar mata in ka kwatanta su da mata da to shi yasa duk islamiyu mu in zaka bi duk islamiyu in zaka bi mafi yawanci zaka samu mata sun fi yawa to kamar yadda ka lura da wannan matsala a to kusan ko ina ba haka matsala ce har ma ba ni mantawa kamar sau biyu a katsina akwai inda muka je wajen bikin yaya dalibai sun kara islamiyya to sai ka gadi inda aka je sai a ce an yaya dalibai hamsin sai ka an arba'in da biyu mata ne takwas maza to na mazan suke mun je ma wani wuri haka akwai lokacin da na lura da wannan muna zuwa za a ga mun je nan an yayi dalibai sai ga mata sun fi yawa kuma yawan ba wai da wani rinjaye dan kadan ba sun linka mazan nan ma an je sai ga haka akwai wata islamiyya da muka je da ɗan madamin katsina alhaji usman usman nawogo bai fi wata biyu ba yana ci ko wani abu kamar haka na? muka zagaya da shi duka azuzuwan cikin makarantar nan shi da kansa sai yake cewa shi ya ga wata matsala a wani wurin na ce mene ne matsala sai mun yi ai bai ga yan maza ba da ajiyar da aka je ce sai ya ga yan mata kuma kamar yadda ka ce din nan azuzuwan manyan nan ne za ka je ga wannan matsala amma da ka zo azuzuwan yara yan kanana yan shekara bakwai yan shekara takwas haka to sai ganin kuma kankankan ake yi sai ya kusan kankan kan ake to amma da kalin daga din kamar yadda kace yaro ya kai ss1 to sai ga nan kuma maza suna ja da ba sai ga mata suke mamaye abin garin ban sani ba ko kowa ya lura da wannan matsalai to wannan matsalai matsala ce kuma babba domin maza su ne iyaye nan gaba su ne maza ce ba matasan nan su ne za su amshi jagorancin al'umman nan to idan ya zamanto cewa ba su da ilimi kila sai matan suke da ilimi to kaga an samu mai an samu an samu matsala sannan abu na biyu ko na uku wannan matsalai ba wai yanzu ne dama sun haka ake dama sun haka ake ko a da da ake karatu a makarantun allo abinda suke cewa shi ne yarinya in ta zo tana karatu duk hazaƙarta duk da ta gama babbaƙu ta yi tattashiya ta zo ta fara karatun alƙur'ani ɗin kun san dama can a zaure daga fata ake waruwa zuwa alamtara kaifa to da yarinya ta zo nan malamin bai kara mata sura ko daya da ta biya allon sai sake rubuta mata wannan haka za ta ta yi a yi mata aure tana nan fata zuwa alamtara kaifa to idan an tambaye malamin me yasan ya ba su wucewa da matan sai sai aka batta ta wuce to sai ta wuce mijinta da haka can gida za a je a yi ta rigima shi ya sanya sai a dakatar da ita nan sai a samu shi mijin kila ya kai izini daya kagari yana samanta amma ita da an bata kila da sai ta yi safka to allah ya gyara matasanmu ne matsalar da ya sanya matasa ba su son zuwa karatu wannan ya kamata a yi bincike a yi research a yi wani bahasi wanda zai gano wannan matsalar idan an gano dalilin to zai taimaka wajen warware matsalar abinda ke hana su zuwa zai sha man daga wannan gari zuwa wancan gari to yana da kyau a yi wannan binciken a gano menene matsalar matasa din da yaro da ya zo ya shiga ss1 yana zai yanzu shi ma ya zama matashi sai ya watsar da karatun addini idan an yi sa'a sai ya ci gaba da na idan ba ya sa'a ba har na bokon ba zai watsar fika shi kenan sai ya zama shi ba ilimin addinin ba na zamani irin wannan matashin ya zama makami a cikin al'umma domin ba zai taba kawo ma al'umman nan wani abu na ci gaba na alkhairi ba wallahi sai dai jawo mace fitina da bala'i ai gashi nan muna gani yanzu ranar juma'a mun yi hudu ba yaro ne ya kashe mahaifiyarsa da ka gan shi kai kasan mashayi ne satin, a kaduna sai da aka kawo matasa masu satan waya dinnan masu kwacen waya duka matasa ne mafi yawancin shekara ashirin abin da yau kasa kusan yaro 360 'yan sanda suka nuna an kamo su suna wannan abu haka kano kusan 90 da wani abu aka nuna yanzu a kano akwai unguwannin da kamar yanzu ba za ka ibin su da waya ba in ka san unguwa ko kiranka aka yi sai dai ka yi shuru sai ka wuce wurin amma da ka ɗauko ka ɗaga to wani zai zo ya kwace ta ko in ma ba a yi sa'a bai sare ka kuma ya anshi waya duk me ke samun mana da irin waɗannan matasa wannan halin ne sun bar karatu ba karatun addini babu kuma na zamani ba ita kuma al'ummar kaman ma ta damu ba ba wani mataki da ake ɗauka na ganin an gyara wannan matsalar a gano menene ke faruwa da matasan nan shekara ashirin abin da ya kasa galibi duk suke ta wannan ta'addancin a kano din na ga wani matashi wanda aka yi hira da shi shekarar sa ashirin sata kwacin waya aka kama shi yana yi an tambaye shi ka taba kashewa ya ce eh, ya san ya kashe mutum uku wajen ya amsan musu waya waɗanda kawai ji rauni bai ma san ko su nawa ba ne ba to yanzu wannan matashi mai mustaqbal nashi a kaga bai da wani fica kuma yanzu kuma abinda zai tara maka hankali idan an je an kai su gidan yari ba gidan yaran ɗabi'a ake cewa ba wallahi idan ba ya sannu ba san kuma zai ji ya haɗu da wani wanda ya fi shi ta'addanci sai ya ɗora shi kan irin ta'addancin da yake so lokacin da yana kwacen waya ya shiga gidan prison su lokacin da zai to sai zama ɗan fashi da makami ma'aikatanmu masu kishin addini su ne suke bakin ƙoƙarinsa wani lokaci akwai wani matashi a kaduna da daddare a kamo suna yawon banza aka kawo shi kotu alƙali ya nemi abadi ya nemi wanda zai amshe shi beli ba a samu wanda zai amshe shi beli ba ya ce a kai mai shi gidan yari bayan sati biyu a mai doshi matashi da ka gan shi kawai za a ga tausayi ne ko wani abu kamar haka nan to ya zo za a shiga da shi suka sai ma'aikatan da yake akwai ma'aikata masu addini wanda suke dan mutabara abubuwa su gaya za a yi suke ba da gudunmuwa sai sai ga to ai shi yanzu wannan matashin yanzu an kamo shi yana yawo ne da daddare ba a kamo shi yana shan wani abu ba ba wani fashi da makami a irin yawo kawai patrol 'yan sanda suna patrol a kamo shi kaga yanzu shi laifinsa kamata ya zaune da shi a mai nasiya ko a ɗan zane shi kawai a ce ta to sai aka ce a ajiye shi wannan wurin sati biyu kuma alƙali sai da ya nemi wanda zai amshe shi beli ba a samu ba ne ba sai ce to ajiye shi bayan sati biyu a mai shi to sai suka ji tsoron wannan yaron in ya shiga cikin sati biyun nan idan ba ya sandu ba zai zama criminal to sai suka gaya za a sabin din shi sai suka ce kai yanzu ba wanda zai zo shi belinka ya ce shi ba kone ba ba garin yake ba haka shi bai san wa zai ya za a yi ba ba wanda ka sani nan wanda zai iya zuwa ya karɓi belinka kawai yaran nan cikin ikon allah sai ya hidu sunana ni kuma ban san shi ba ban taɓa ganin shi ba to sai suka kira da tawaya suka ce min da Allah ina ina nace ina wuri kaza suka ce da Allah inda iko in zo gidan yari za a yi wani taimako so na ce sai na gan suka ce min kaji kaji kaji na ce to yanzu ba wani hadari irin wannan kai baka san mutum ba ka shi belinsa suka ce a ba wani hadari ai laifin ba wani laifi ba ne ba ko da ya gudu bai da ya wuce a ce a ci tara so na shi belinsa na ce mashi kai bawan allah ya aka yi kahi da sunana ya ce shi ma ya zo wani masallaci da ya ga muna wa'azi kawai ya ji sunana shi ke dan ya riƙe sunan can kuma an cewa zai hiddo ka kawai ya hidi sunan ta ce to yanzu kai da kake sai ya faɗi min wani ƙauye can na wuce daura can wajen zango na ce to yanzu ni na an so ka beli alƙali ya ce bayan sati biyu ka dawo kai yanzu bayan sati biyu ya za a yi ka dawo mu je kotu ya ce wa malam insha Allah zan dawo ya ce to Allah ya kiyaye hanya na kawo kudin mota na bashi ya ce to abinda nake so in nuna kaga su walancan ma'aikata me yasa suka yi wannan jin tsoron kare shiga wurin ashe ma'aikatan wurin masu san shiga wurin hadari ne ga mutum hadari ne ga mutum to don haka matasa wallahi sai mun tashi tsaye mu yi kokari kullum irin wannan abin da ni nake cewa ko cikin ramadan din da mun yi mun yi lecture kan shaye-shaye yawaitar shaye-shaye tsakanin matasa din nan to amma sai na tsaya ina wani tunani wuri ne an zo an cewa azi ake duka waɗanda ke wurin kila ba ma mai shan ko su gari. to yanzu mu wa'azin da zamu yi a nan wa muke ba su waɗannan wanda ke gabanmu su allah ya shirya da su masha allah ana tunanin ba wani mai wannan abin to amma mun zo sai wa'azi muke kan ana shan kwaya ana kaza ana kaza ko ba yan kwayan gabanmu kun fahimci abin da muke nufi to yanzu nan duk matasan da ke nan su ba su ba bikin zai na wannan abin da muke magana ba su suna yi to da matashin da zai zo ya zauna masallaci a awa daya awa biyu da shi aka ga ba za ka ce na gudun islamiyya ba ko tafis ko ba haka ba to amma su irin waɗancan wanda suke gudu su ina za mu gansu ya musu wa'azi eh <laughs> to shi yasa ya sai dai a kira wanda ke nan ya ji ya isar da saƙon ga wanda baya kun fahimci abin da nake nufi in ma akwai yadda za a iya hada su din to ana iya hada su sai a musu bagana sai a musu nasiya sai a musu wa'azi akwai wata kungiya a katsina ta tara yan kwaya aka ciki gayyato su na unguwa-unguwa za a yi musu wa'azi to yan kwayan nan suka taru suka cika hall a wata makaranta ne to ƙarshe ma sai suka yi mitin kayan a wa'azin suka ce to duk wanda ya zo da zai wani wa'azi kashi za a bashi suka ce sai sun bigi wanda zai zo ya wasu suka ce su ya zo wani wa'azi za a wasu to su kungiyar sai ga yace ni ba sai yara sun yi mutum ba shi <laughs> su ba kansu yan kungiyar ba sai yara sun yi mutum ba to na zo na yi fakin kenan zai hito shi shugabansu din sai ya gani ne Allah ya sanya na san shi kuma yana dan yi mai alheri kaza shi dan kwaya yana sa alheri ka riga yi alheri kana dan jawo shi yana ganni sai ya ce inna lillahi sai to ai kahin shiga mall ya tashi ya sanarwa ya ce jawa kowa ya zauna ya ji wa'azi <laughs> cocin maganar da muka yi na rushe ta babu ita yanzu <laughs> to kaga sai nake cewa alhamdulillah yanzu da kila wani ne ya ce to ƙarshe ne yakon yi wa'azi sai a bashi kashi to abinda da nake sayin ce su irin waɗannan matasan suna son a dinga jawo su ana tattauna da su ana jin matsalolinsu to kamar yadda shi mai takardar ya ce a yi kira ga iyaye to kada su iyaye ai suke tare da su da yayansu ne iyayen nan kuma ba wai maza ba har da iyaye mata mu taimaka wajen yi masu nasiha akan abin da ya shafi neman ilimi mutane matasa ku gane cewa shi ilimi na addini amfani biyu yake yana yi wa mutum amfani a nan duniya sannan kuma a lahira ya amfani wa mutum amma shi ilimi na boko ko na zamani a ina yake amfani bayan za a saka kawari a tambaye ka abcd an gama da abcd a nan duniya duk wani calculation da wani mine ne duk an gama da su da ka mutu ba wanda zai tambaye ka su a lahira amma man rabbuka wallahi sai an tambaye ka shi ko man rabbuka a ina ake koyon shi a islamiyya to kaga muna kira ga iyaye karka yadda a matsayinka na mahaifi ɗanka ya fi ƙarfinka ka tilasta mashi ya je makaranta ya karatu kuma ka sa ido ka tabbatar da yana zuwa domin kai mahaifi ka sani sai allah ya tambaye gobe kiyama Kullukun ra'in wa kullukun mas'ulin an sai allah ya tambaye ka kiwon yaran nan da ya baka da ka jajirce ka tabbatar suna zuwa kuma suna yin karatun matasa su kuma ku ji tsoron Allah ku ringa zuwa inda za ku yi karatu na addini sannan duk wata kafa inda za mu iya samun yaran nan to yi musu nasiya yi musu wa'azi hatta malamin da yake koyawa a makarantar boko matasan nan kana tare da su to dan ringa yi musu nasiha a cikin makaranta din wannan shi ma zai taimaka ko da kawo kai ba islamic studies kake koya ba da yana daga cikin kuskuren da muke yi ni yana koya mas malamin sirba da kai rike ba <laughs> sai ce ni ba zan yi wa'azi ba sai dai kawai kullum zo in ta yin mas ko yana koya english ko kana koya mas ko english ko physics ko chemistry ko biology ko mi kake koyawa kai mai wa'azi ne a dinga yi yaran nan nasiha a dinga yi musu wa'azi to wannan shi ma bai taimaka a katsina ina ji tabin da ya wuce ne ko tan biyu ne da suka wuce akwai waɗansu ƙungiyoyi na da'awa na mata ne ba sun kalli irin waɗannan matsalolin suka ce to lalle sai an taya tsaye suka yi wani ɗan syllabus haka wanda za a dinga koya ma yaran aka ba su dama suna shiga makarantu suna tara yara suna karantar da su wannan syllabus din idan aka je makaranta sai a tare yara a danyi musu bayani na wannan syllabus din sai kuma a tsinto waɗansu malamai kamar malami goma a makaranta sai su ma ya musu wannan workshop akan wannan syllabus din sai a ba su syllabus din sai a tafi manufar shine su malaman da ke nan cikin makarantai su ci gaba da amfani da shi ko kai malamin mas ne in ka zo ko da layi uku ne na wannan salibusun ke mayara kaɗan yi musu bayani sai kuma gobe in ka sake dawa da aka sai ga an sauke wannan salibusun da aka tsara to duk ire-iren wannan dabaru ne hanyoyi ne kuma kuma suna taimakawa da aka mu yi ƙoƙari mu jajirce mu ga cewa mun ba da ilimi mai inganci mun kuma karantar da yaran nan su kuma matasa a ji tsoron allah in ka fara karatu ka sani cewa ko da ka je ss1 ko ss3 ka je har yanzu kai baka daina karatu ba shi neman ilimi ba a daina shi sai an mutu ba a daina neman ilimi sai an mutu to karka yadda wani abu ya raba ka da neman ilimi mu dage mu jajirce da fatan allah madaukin sarki ya amfanar da mu kuma ya maido hankalin matasanmu zuwa ga abin da ya shafi neman ilimi din nan wasu lamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na ayu a aka samu wannan a ba ba ba ka yi zagi in ka kuskura baki to ka kuskura zagi kenan a yana sai ka yi istighfari eh wannan ba wani tasiri kawai istighfari mutum zai yi ta tuwon ba Allah amma dan ya kuskura baki alifin yana nan ka fahimta to Allah ya mu dace na eh yana na eh Thank you. wannan magana ce mai rauni gaskiyar magana ka san fahimta kowa da irin tashi shi irin wannan fahimtar ya ma hadisun a kuma abinda zai masa wahala shi ne kawo magabaci ya kawo wani sahabi ko wani cikin tabi'ai manyan malamai wanda ya ba da irin wannan fatowar ko wani abu kamar haka nan wannan kuskure ne gaskiya cewa min shawwal duk malaman da suke sharhi akan hadisun suna nuna cewa wannan yana nuna cewa wannan azumi a cikin shawwal ake son a yi shi ka fahimta Allahu alam Allah shi ne fi sani wa sura Mm-hmm. Eh. Hmm.

wannan gaskiya ne shi yasa kun ga ce muku matsalar tana buƙatar a yi bahasi a yi bincike a gano dalilai wanda suke haifar da irin wannan abin gani yanzu wannan maganar da aka yi cewa da yawan matasa waɗansu lura da cewa karatun nan ko kayi babu wani aikin da za ka samu to wannan sai sa ya shiga sana'a ko ya kama hanyar neman kudin kaga matsala ce amma kuma ba ita ce mafita ba abinda za a gwada mata shi a nan ko da za ka nemi kudin yana da kyau kuma ya zama to kana da ilimin domin shi ilimin nan na zamani a wannan zamanin namu na yanzu kusan ya zama da lura so yana da kyau dole ya zama to kana da shi za a ga cewa waɗansu abubuwan in ba ilimin ba ka iya to ko da zai nemi kuɗi wannan neman kuɗin kada ya sa ya watsar da neman ilimi na addini mun fahimci wannan sannan tafiya lagos da kudu da ake yi ni ban taɓa goyon bayan wannan abu ko ba neman kuɗi ba ne ba wannan ko ba hanya ce mai bulewa ba domin duk wanda zai ce irin wannan tafiyar in za ka samu goma to takwas ba abinda za su samu a can in ban da tarbiyyar su lalace za su je ta lalace su kuma su dawo su ban samu kuɗin ba su ba tarbiyyar sun rasa tarbiyyar su ba abinda suka samu ba wani abu wanda za su iya nuna to kaga shi ma wannan matsala ce amma ya za a yi magance ta tun da dai suna zuwan nan to ya za a yi magance wannan to kaga abin yana bukatar zurfin tunani da kuma yin bincike din mun fahimci wannan allah ya wabi ikon abinka amma gano matsalolin zai taimaka a samu mafita din waɗanda duk suna da gaskin abubuwan da ya kamata a lura da su mafi yawancin matasan nan ba zama suke ba kaga matsala ce so kaga shi ma wannan zai iya taimakawa dan in an je islamiyya a ga mata sun fiya tunda su mata ba sa irin wancan tafiye tafiye Allah babu ikon yara shi ke nan haƙin irin su malaman sir kenan <laughs> Oh. gaskiya ne malamin sarka da abin ya ce to duk da dai mun san kana kokari yanzu kamar yadda malamin sarki ke da za a ce a samu irin shigo ma a makarantar da za a samu ci gaba sosai to waɗansu malaman kawai abin da ba wai ba ma wai su ba da tarbiyya a makaranta ba aikin ma da aka ɗauke su yi ko filin tsin ha'inci yake to kaga wanda wannan ya kasar ma wannan amana to yi shi za ka yi tunanin zai zo kuma yi wani abu extra don ya ga cewa yaro ya samu tarbiyya to da akwai irin waɗannan matsalolin a makarantu suna taimakawa su ba da amma kamar yadda ka ce a boarding school din suna ɗan tsari an samu principal mai tsaye wanda yake tsayayyen principal shi ma ba duka bane ba sai an samu principal wanda yake tsaye to da an samu principal wanda yake tsaye to za a ga ya ba da gudunmuwa sosai domin akwai yaran da lokacin da za su je makaranta komi ba sani ba na addini amma kafin su fito daga makarantar nan sai ga sun samu ilimi na addini wani ya zama ladan wani ba ya zama dan kwamitin masallaci amma da a garin su lokacin yana gida ba abin da ke hada shi da masallaci amma zai ya je waccan makaranta to a nan sai ga wani ya zama ladan kamar yadda nace wani ya zama dan kwamitin masallaci wani ya zama dan kaza yana taimaka suna taimaka wani lokaci burin su suna taimakawa kware da gaske to da za a irin wannan tsarin har a makarantu to sai dai su makarantun je ka dawo kaga ya ba wani lokaci wanda za a fitar na yin irin waɗannan abubuwa ka gani to kaga a nan irin ƙungiyoyi na su mss suna taimakawa to abin da ya faru shine ita kanta mss ɗin abubuwa sukan yi yawa misali an zo wannan makarantar an yi wa'azi to ana iya ɗaukar lokaci kuma ba a sake dawowa ba to shi ko wa'azi yana son bibiya ne da za a samu a makarantu ne su local branches din na mss a cikin makarantu su zamanto suna da tsari suna da karfi suna shirya programs duk sati ko duk wani bayan wani lokaci haka to da wannan da zai iya ƙara taimaka so abin yana buƙatar gudunmuwar kowa da kowa da kuma tunani na kowa da kowa mu tunani a dai wannan mu insha Allah ta'ala akai-akai za mu ɗarika yin nasiha musamman ga su matasa din musamman akan abin da ya shafi jajircewa wajen neman ilimi da addini Allah ta'ala ya samu dace wa subhanaka allahum wa alaikum salam hmm. na na eh hmm. na Allah ya saka da alheri a duk kun ji bayanin da yahu kamar yadda na yi bayani can lokacin da za mu rufe tafsir ni ma suna mu magana ne eh, lokacin da za a rufe na yi bayanin cewa shi gudunmuwar da malin su yake badawa yanzu tafsir ɗin ba kawai na nan ne kaɗai ba domin waɗansu suna gani ta hanyar sadarwa na zamani ɗin daga wurare daban-daban to shi ne yake cewa zuwa yanzu da yake su abin gadin suna rikodin duwanda ya kalla to ana rikodin lambar to ya ce zuwa yanzu mutane sama da dubu ɗari sun kalli waɗansu bidiyos ɗin wazozin da aka tafsirin da aka ɗora kai da kuma irin yadda suke fata alheri da kuma adda to su ma muna masu fata alheri kuma allah ya ba mu ladar gabaki ɗaya da mu da su ɗin da suka kalla ta wannan kafa ɗin sannan akwai bayanin da ne kan kabiya ta bada idris abdulaziz to wannan dama shi haka abin yake eh, shi ya ce kusan mutum dubu saba'in sun kalla to kuma kwamitin da aka dinga yi ya ce kusan duka kwamitin da aka yi zagi ne to shi dama ko kafirin maka ba abin da ya hada su hada da manzan allah sai da manzan allah ya ce abota ma allah shi kadai duk malamin da ga an yi rigima da shi inda ahalin suna ne to kan tauhidi ne amma ka zo kana magana alwala kana maganar azumi ba wannan zai faɗa da kai amma da an shigo babin tauhidi to nan za ka ga rigima ko faɗa ko wani abu kamar haka nan ya taso duk da cewa uslubin da muke amfani da shi zai wahala ya tada rikici akwai masallacin da aka tsina malamai da yawa sun je an yi fada amma alhamdulillahi yanzu na fi shekara ta fi biyar muna karatu a wurin amma ba wani wanda ya taba zuwa ya ce an zage shi ko wani abu kamar haka nan tare da cewa kuma ana magana tauhidi so wani lokaci usulubi yana taimakawa wani ya kasa fahimta sai ya zagi ko wani abu kamar haka nan to amma shi dama ita wannan da'awar in ka ce za ka saurari wani mai zagi ko wani abu kamar haka to sai dai ka tattara aka daina amma in dai za ka yi to dole wani zai suka wani zai zagi wani zai ce kaza wani zai ce kaza to kai wannan ba shi ke gabanka ba kai dai kana da hadafinka in kana da hadafinka to akwai inda kake so ka kai mawa kuma insha Allah ta'ala in ka jajirce za ga Allah ta'ala yana taimakawa ana zuwa can wannan da'awar da muka fara a nan sai dai mu gode wa Allah saboda mun ga tasirinta da kuma irin ci gaban da aka samu wanda kullum ina tunanin haka za ga akwai abubuwa da yawa in ka kwatanta da lokacin da muka fara to za ga abubuwa na cigaba alhamdulillahi ana samu kuma babban abin da yake faranta mun rai kun ga wannan da'awar da muka fara dori ne akan wadda dama san ake yi to kusan yanzu dai da awar ta zauna da kafafuwanta ta yadda ko da babu mu to sha Allah ba za ta tsaya ba akwai waɗanda za su kama daga inda mu muka tsaya kuma fahimci abin da yake nufi akwai waɗanda muna ganin suna da hasken da ko babu mu to sha Allah ta'ala za su kama wannan da'awar kuma su gaba da yinta misali ɗaya zan buga ana kun ga lokacin da muka fara ina ji lokacin da muka fara karatu tun a wancan masallacin ba mu fara sallar juma'a ba lokacin aka zo aka samu masallacin juma'a kaga ci gaba ne wannan lokacin da muka fara sallar juma'a a nan ina ji a lokacin masu kama mana aifiri hudu ba mutum biyu ne kawai daga malam bature sai malam usman ko aka towa aka towa amma yanzu ko ba malam bature ko ba malam usman muna da waɗanda za su kama aifiri hudu ba ko ba haka ba lokacin da muka fara sallah a nan da ni kada yake zuwa a yi sallah lokacin da aka bude wannan masallacin akwai masallacin da nake juma'a sa saboda muhimmancin abin gadin na ji wancan limancin da sa muka zo muka fara sallah a nan muna nan muna sallah aka bude masallacin alkalam ta sani umar shi ya ci a na kwamitin masallacin har zaben limamai din aka zo aka ce kuma daidai lalle in koma can mu ci gaba da yin sallah da malam murtala abdurrashid to ganin wannan malam bature ya fara kama to kaga yanzu ko da misali wanda lili ya sanya na daina zuwa ko ma a ce ba ban duniyar kaga da ba za a ce a kulla masallaci ba to bayan malam bature ma nan gaba za mu samu wani wanda shi ma zai zo ya kama to duk kaga wannan wani abubuwa ne wanda suke wanda cewa ana samun nasara kuma ana samun ci gaba to da haka mu jajirce mu ci gaba in wani yayi zagi ko wani yayi suka to nan duka mu baya damu abinda dai muka sanya a gaba din nan shi muke insha Allah ta'ala kuma muna roƙon Allah ta'ala ya taimaka mana kuma wata babban nasara wanda muka samu wadda kullum ina ta ai asalin karatun mu a nan ƙungiyar izala ce a majalisar malamai lokacin da dr sadi ya fara karatun shi a kan da lokacin malin jafar allah ya ji ɗansu shi aka yi magana aka ce zuwa sa darasi sai ya ce a a lokacin su biyu suke zuwa daga karo su zuwa alƙalam sai ya ce a shi yana ganin tun daga dr sadi shi ya fi cancanta ya sa darasi haka dai don yi abin ga dr sadi da ya karɓi wannan darasi ya fara kaga hikima ta Allah kamar malam jafar ya ƙi amsar darasin nan ne kamar yana sane da cewa ba zai yi tsawon rai ba domin da shi ya fara kaga da darasin yanzu ya tsaya ba masu da kisani ya amsa ya fara to ganin sakamakon da aka samu na wannan karatu na da kisani sai ƙungiyar zala ta ce to a zo a yi wani tsari makamancin wannan shi daga kano yake zuwa to sai aka ce a tura malamai su tafi garuruwa daban-daban da wannan tsari ko salo makamancin wannan don ya taimaka a ƙara haɓaka ita da awar suna ɗin to wannan ya sanya kowace lokal gama a jihar katsina aka zaɓi gari biyu waɗansu wurare uku kamar na rimi uku aka zaɓa an ɗauki rimi an ɗauki na an ɗauki abukun waɗansu wuraren biyu aka ɗauka sai aka tura malamai kowa ya je ya magana da mutane wannan garin a fara darasi allah cikin kwansa aka tura malam khalid ayuba a bukur ni aka turo ni nan malam siraju rimi na malam sirajin na san ya daina yanzu amma na malam khalid da ban sani ba harin zai yana zuwa ku? to sai kuma na nan to abinda nake son in ce yana daga cikin nasarar da muka samu a nan duka wuraren da ake karatuttukan nan na sauran local government mafi yawancinsu in ma ban ce duka ba kusan karatun da ya tsaya yauwa mafi yawanci karatun ya tsaya akwai waɗanda na sani duka na sani sun daina zuwa ko shi shugaban mala ya musa jibiya ake fursar da shi shi ma ya tsaya karatun to akwai dai abin da nake son ce mafi yawancin inda aka sa karatuttuka duk karatuttukan sun tsaya to amma Allah ya taimake mu mu tunda muka fara har kawa inda muke yanzu dinnan ana yin karatun bai tsaya ba kaga shi kansa wannan nasara ce sai mu gode ma Allah akan wannan akwai wani malami wani bayan lokaci sai ce wa ya ji kana zuwa tsagero <laughs> shi ya dauka addera sai ce ha yanzu ina zuwa rana ɗaya muka ba da ku a lokacin ranar nan ta zo ta koma biyu duk cin nasara ne ban tunanin akwai yadda rana ta koma biyu in ba nan ba ɗayan da ya ta ake ƙoƙari a rike da wani surare ma ɗaya ba ta samu ba amma nan har mun samu guda biyu so mu gode ma Allah mu kuma ƙara jajircewa ta wannan da'awar ta mu ce duka gabaki ɗaya kuma kamar yadda na ce in sha Allah ta'ala an mace tsari an mace ginin da ko da babu mu da muke yanzu insha Allah ta'ala akwai waɗanda za su kama wannan da'awar ta ci gaba kuma dama shi ne abin da ya kamata a ce an ɗora ita da'awar a kai Allah ta'ala ya saka mu kowa da alkhairinsa kuma Allah ya ƙara yi mana jagoranci da kuma ba mu ikilasi wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين